แล้วก็เราก็อยู่ในพรรษาก็แป๊บเดียวนะก็เดือนหนึ่งละเวลานะก็ผ่านไปเร็ว ชีวิตเราเวลาในชีวิตของเราก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะา时间非常的过去 我们的生命也是一样的，跟时间一样，同样的很快的就过去了。嗯。เราอย่าคิด อย่าประมาณนะว่าเออเรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะนะอีกหลายปีนะ不要去想着我还有很长的时间，还有好多年。เอาเข้าจริงๆนะชีวิตมัน มันผ่านไปเร็วมากนะ所以是真实的话，我们的生命非常的快就过去了。คือถ้าเราประมาทนะนะชีวิตเราก็จะผ่านไปเร็ว แล้วก็ มันก็จะเกิดประโยชน์น้อยนะอ่า那如果我们整天诶就是去成为那些诶整天我们 我呢帮忙。就是如果我们翻译啊那个，我老师太难。帮忙没事。帮忙就是翻译。翻译。翻译。翻译啊，那如果我们整天这样放逸懈怠的话，我们的生命很快就，哎，我们的生命我们就得不到什么利益。เนี่ยคล้ายๆเทียนนะคล้ายๆเทียนที่ที่เราจุด นะตอนทำวัดเนี่ยนะ ถ้าเราจุดแล้วก็แบบปล่อยไปเรื่อยๆนะ อาจจะหมดภายในแค่ไม่ถึงหนึ่งวันนะเทียนก็จะหมดเลย就像这个蜡烛一样，如果我们上网课的时候，我们点了以后就不去熄灭它，就随它去一直点下去，那它最多可能也就是点一天的时间，只有一天的时间而已。 เราจุดแล้วเราก็ไม่ดูแลนะมันก็มันก็จะหมดไปหมดไปหมดไปบางทีกลางวันนะไม่จำเป็นต้องใช้ แล้วก็จดจุดไฟแบบหมดประโยชน์ไปนะ那我们如果点了以后不去照顾好它的话，它就这样一点一点的，呃，慢慢的就消失，一点一点的没了。那如果 白天的话，白天就不需要这个灯烛了，这个蜡烛了，那么我们就把它熄灭掉它，嗯，那这样，啊、我们的生命，啊，也是这样。แต่ถ้าเรารู้จากจุดรู้จักดับนะใช้เป็นเวลาใช้ให้เกิดประโยชน์นะมันก็ใช้ได้นานนะใช้อาจจะใช้ได้เป็นเดือนสองเดือนนะอ่า那如果我们懂得去照顾好它 良了以后，等一下不需要了，我们就把它吸掉、灭掉，那它的利益就很长时间，可能养一个月或者一个多月、两个月也说不定。ชีวิตเราก็เหมือนกันนะชีวิตถ้าเราใช้แบบประมาทนะใช้แบบเลื่อยเปื่อยนะมันก็จะ มันก็พอผ่านไปปีหนึ่งอ๋อเราก็มาทวนดูได้ทำอะไร ดีๆทำอะไรที่เป็นประโยชน์ 滴滴，嫩，嫩，เอง。ทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยน啊，我们的生命也是一样的。啊，那如果哎，我们不要去就懂得去珍惜，不要去懈怠放逸的话，我们经过了一年过去以后，我们就会懂得就一年过去，我们就觉得哎呀，这一年怎么那么快的时间过去了？我的做的上是我是要做的啊，都是做了一点点，没那么多。 แต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าก็จะพอเราย้อนมองกลับไปนะในชีวิตที่ผ่านมามันก็ เออ เราก็ได้ทำอะไรเยอะ เราก็ได้ฝึกฝนตัวเองเยอะนะเราก็มองย้อนกลับไปมองตัวเองมันก็ก็ไม่เสียดายไม่เสียเวลาอาเรจะมง那如果ง们ั得 可以去把我们的生命利用的，懂得去用我们的生命用的更有价值意义的话，那么，嗯，我们就，哎，在我们的身上面呢，我们就会懂得回来观看自己啊、哦，嗯，就不会浪费这些时间。ก็มองอดีตนะทบทวนตัวเองนะให้เป็นบทเรียนนะให้เป็นบทเรียนในการที่เราจะ ไม่ทำผิดซ้ำหรืออะไรที่มันดีแล้วก็พัฒนาไปเนาะ我们就会去检查自己过去呢，哎，我们做了一些什么事情，我们不要做错了，有过失了，哎，就是在学习，嗯。ผ่านไปแล้วผ่านก็ผ่านไปอย่าไปทุกข์ใจ อย่าไปคาควรมันมากนะแต่เราทบทวนเพื่อเราจะได้ทาปัจจุบันหรือว่า ตั้งใจที่จะทำอนาคตนะให้มันให้มันดีขึ้นไปนะ啊，过去它已经是过去了。过去呢，我们是哎，是不是说复习呀、啊？不停在复习，反复的练习说，哎，过去有过失的话，我们现在拿来当下，我们就可以改正、修正当下，啊，也未来会做得更好。ให้พิจารณาบ่อยๆว่าชีวิตนะ มันเหลืออีกไม่มากหรอกนะมันเวลาในชีวิตเราไม่รู้จะเหลือกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้นะเราอย่าได้ประมาทนะ不要懈怠去放逸，我们要知道在我们的生命之中，啊、时间也不是很多啦，嗯，剩下的时间不是很多，啊、那么明白。 ก็ให้ทบทวนนะแล้วก็อย่าได้ประมาท มาถึงเพื่อจะทำปัจจุบันแล้วก็ทำอนาคตให้มันดีขึ้น在当下做的做的更好，未来也会更好。พระพุทธเจ้านั้นบอกว่า ท่านท่านว่านะ ว่ามนุษย์เรานะตายไปแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่เลยเนะี่ยไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรอกนะ เป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์佛陀教导说，人死了以后呢，哎，很少会来再做人的，嗯，大部分的人都不会再来再成为人生，啊，很少很少。嗯，ชีวิตเราเองนะถ้าเราพิจารณาก็อย่าประมาทนะแหละ ชาตินี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีมากแล้วนะ เราอย่าประมาทถ้าประมาทชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนั้นเมื่อเราได้ มีโอกาสโชคดีเป็นมนุษย์ละเราก็ต้องทำความเพียรนะ ฝึกฝนตัวเองให้มากๆนะ我们在这一生能够成为人生，非常的难得。那么我们能成为人生，在这一生我们就得好好来用功，精进来用功。อะไรนะ ที่เราพิจารณาเป็นข้อบกพร่องของเราเองนะ ให้ถือว่าเป็นโจทย์เป็นงาน ที่สำคัญของตัวเราเองในการแก้ไขตัวเองนะ在我们生命之中，我们要想一想，什么对我们是最重要的，然后我们都来想要来解决自己的问题。ให้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรานะในการที่จะพัฒนาตัวเอง แก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้น那么我们知道在我们 生命之中，我最重要的事是什么？我们就会不停的啊，会去解决自己的问题，还会会做得更好，会去解决自己的问题。เนี่ยเราให้เวลาให้ความสำคัญในการฝึกฝนตัวเราเองเนี่ยแหละนะให้พัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นเนี่ยแหละคือให้เรามองให้มันเป็นเป้าหมายชีวิตของเรา 在我们生命之中，我们就是来信任我们自己，让我们的心越来越善，越来越好，这就是我们生命的目标。อันนี้คืองานที่หนึ่งนะงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะเราจะทำแบบนี้แหละนะ这是我们最重要，在我们生命之中是最重要的啦。从今天开始到死的那一天。 就是这样来做而已。嗯，เราจะเป็นใครเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรนะก็อย่าทิ้งงานตรงนี้แหละนะ无论我们是谁，还是在哪里，不要放下，不要放弃这样的事情。แต่งานที่สองนะเราก็ อยู่ให้เป็นเพื่อนเป็นมิตรนะเป็นกัลยาณมิตรหวังดีต่อ ต่อคนที่อยู่ด้วยกันนะ那我们哎，第二件事呢，我们在一起，我们就要成为同修好的最好的同修道友，然后再哎跟大家就要哎和มีกัลยาณมิตรหวังดีนะหวังดีอะไรไม่ชีปรารถนาดี 啊，把它拿里，我们做什么都想什么都要啊，都要善的，都要做好的。为你好，为你好，一个当善就是互相为，就就同成为同修道友，互相帮助。嗯，หวังดีนะแต่อย่าไปคาดหวังมากเกินไปนะ เพราะบางทีคาดหวัง มันก็มีผิดหวังแล้วก็สมหวังนะ但是我们不要过于过过于的期待、希望，那么如果过于期待、希望的话，你就会有失望的时候。หวังดีหวังดีคือปรารถนาดีคือคล้ายๆเกื่อหนุนกันเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันนะ就大家在一起就要互相的了解。 คื的当做相互相成แต่ถ้าเราไปมุ่งเน้นที่การคาดหวังที่คนอื่นมากเกินไปมันก็จะมีมันมีก็มีสมหวัง ถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดก็สมหวังไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังมันก็ผิดหวังนะ มันก็จะเป็นความทุกข์นะมันก็ตามมาเป็นความทุกข์ใจ แม้แต่การคาดหวังกับตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเรา ถ้าเราไปคาดคั้นคาดหวังมาก มันก็เป็นทุกข์เหมือนกัน นะคือ ก็ว่าโดยย่อๆนั่นแหละคือการที่เราไปยึดนะไปยึดถือนะในผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจเนาะคือพอเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่ยึดนะมันก็ทุกข์น้อยลงนะ 那如果我们不执着的话，苦它就少了。แต่มันก็จะไม่ให้มีความคาดหวังเลย มันก็ไม่ใช่นะแต่เราก็เริ่มแรกก็ฝึกในการที่เราไม่ไปยึดตรงนั้นนะวางตรงนั้นไปนะ说你不没有什么希望啊，只是说我们去放下了这个希望的心念啊心态。แต่ถ้าเราปฏิบัติดีขึ้นไปกว่านั้นมันก็ มันก็จะไม่มีความคาดหวังนะ มีแต่การกระทำเหตุที่มันสมควรทำแทน ใน用功越来越好的话，就不会有这样的期待，只会去做。有自己的念，只会去做。จริงก็คล้ายๆที่เราสวดมนต์ธรรมวัดเช้านะที่เราบอกว่าว่าโดยย่อนะอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะ就是我们刚才 诵经的诵经的时候就说，哎，我们的五欲身心它都是苦的。ใช่ไหมเรารู้สึกไหมเวลาเมื่อไรที่เราไปยึดยึดรูปยึดนามนะนะเราก็เป็นทุกข์เพราะรูปเพราะนามนะเราก็จะมีปัญญาเห็นว่า เออ เมื่อไรมันยึดมันเป็นทุกข์เมื่อไรมันไม่ยึด มันก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้เป็นปัญญาระดับหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ปัญญาระดับสูงสุดนะ เพราะจริง แม้แต่ตัวรูปตัวนามนะ มันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันเองนะ เราจะไม่ยึดหรือไม่ยึดที่จริง มันก็มีความทุกข์อยู่ในรูปอยู่ในนามอยู่แล้วด้วย其实呢不管你执不执着的这个生这个生跟心它本来就已经是苦的了ใช่ไหมสังเกตในรูปมันก็มีทุกข์ ในนามมันก็มีทุกข์นะ啊有没有体会到这个生它本身是苦的心也是苦的 นะมันก็ มันนอกจากตอนที่เราไม่ยึดมั่น ถือมั่นในตอนแรกอุปทานว่าเป็นเราแล้ว แต่จริงปัญญาที่สูงขึ้นไปกันนั้นก็คือ มองเห็นทั้งรูปและนามมันก็เป็นทุกข์ มันก็จะวางได้เยอะกว่ากันอีกวางวางได้จริงจริ除了说我们不去执着这个跟心，但是他的智这个智慧呢，ง มันก็จะวางได้จริงๆปล่อยวางได้จริงๆ智慧呢我们就真正的可以去放下啊真正的可以去放下ความคาดหวัง ความต้องการต่างๆ มันก็ไม่มีของมัน因为你没有就没有这些期待心หลวงพ่อพุทธทาสนะท่าน เคยพูดประโยคนึงนะประทับใจมากอ่า我是比丘他有一 还有一句华语非常的非常的感感动。嗯，ท่านบอกว่าอืมปฏิบัติธรรมนะแม้แต่ความสุขนะ ก็ไม่ต้องการอ่า那个他说呢，用功修行呢，就是哎，这个喜悦心呀，也不需要。 คือประมาณว่าเหมือนคล้ายๆแม้แต่เราปฏิบัติธรรมนะแม้แต่ความสุข มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปคาดหวังไปต้องการไปยึดมันนะอ่า就是用功修行啊这个喜悦或者开心快乐呢以为你你不用去执着于它因为不需要它หรือถ้าจะพาไปจริงอีกแบบหนึ่งนะ แม้แต่นิพพานแม้แต่ความพ้นทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไป ถ้ามันถึงแล้วมันก็ไม่ต้องไปคาดหวังมันเนาะอ่า就像呃没苦灭了涅槃了呃那如果到的话你也不需要有任何的期待也不用有任何的期待นะแต่บางคนก็ยังทำไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรแต่แต่ให้เราให้เราเข้าใจว่า สิ่งสำคัญกว่าคือการทำเหตุเนาะคือการทำเหตุนะอ่าแต但是有些人他做不到也没关系但是我们知道最重要的是我们在因地上面去下功夫นี่แหละทำเหตุอะไรที่มันยังไม่ดียังไม่ถูกอ่เราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะเรา在因地上面我们去观看自己啊 不好的、错的，呃，我们不停的去修改、改正它。มันขาดสติไปบ่อยๆนะทำยังไงถึงจะมีสติมากขึ้นนะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองแบบเนี้ยทั้งวันทั้งคืนให้ระลึกนะให้มีสติบ่อยๆนะบ่อยๆ แต่ไม่ใช่ว่าไปจดจ้องจอจอว่า มันจะมีตลอดเวลานะ ถ้าคิดว่าแต่ต้องเอาตลอดเวลานะมันจะเครียด แต่ให้มีให้รู้สึกตัวบ่อยๆนะ我们要常常有觉知，而不是要去用想的、所以想的。哎，我要有觉知，我要有常常有觉性。那如果是这样的话，心就会很沉重，压力很大。บางทีเราถ้าเราคิดว่า เราจะเอาตลอดเวลานะ มันจะกลายเป็นจ้องนะจ้องกลัวมันจะหลุดกล้องจ้องแบบกลัวมันจะไม่ดีอะไรนะ那如果我们想要一直都有觉性的话，我们的心它就会很就是过于专注，然后它会害怕，害怕自己做错了，做不好。嗯。แต่ให้รู้บ่อยๆระลึกบ่อยๆนะระลึกรู้กายระลึกรู้ใจบ่อยๆนะ 但是我们就要常常知道，常常觉知道，看知道我们的身，知道我们的心。มองตัวเราเองเป็นหลักนะมองคนอื่นก็สะท้อนให้เห็นตัวเราเองด้วยนะอืม我们自己为核心，以自己为个为哎自己的身跟心为核心，看到别人就是我们的น面镜子。เขาเพื่อนทำไม่ถูก ก็กลับมาสอนตัวเราเอง เออ เราจะไม่ทำแบบนั้นนะอา朋友做的不对我们就回到自己身上面来看自己，告诉自己不要跟他一样。เราไม่พอใจ เราไม่ชอบใจนะ ก็อย่าลืมกลับมาดูใจของเราด้วยนะ我们不满意不不开心我们就要不要忘记的回到自自己身上来看自己。 สิ่งที่ควรจะแก้อันดับที่หนึ่งเนี่ยแหละคือการกลับมาดูตัวเอง แก้ที่ตัวเองนะ要是要解决的问题，一个就是要回来解决自己身心上面，回来看自己的身心。เนาะวันเวลามันก็ผ่านล่วงไปเรื่อยๆเนาะเราอย่าอย่าประมาทนะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดนะ 时间这些就这样不停的流失过去，我们不要去泄意放贷，啊，我们要回到自身上面来精进用功。ทำให้มันเต็มที่นะแต่มันจะได้อะไรมันจะถึงอะไรหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคาดหวังไปกำหนดได้หรอกนะ我 那就顺其自然，我们不要有去哎期待心。แต่พระอาจารย์เวสานก็บอกว่าทำเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสไม่เครียดเราไม่เครียดอะไรน 哎房躁或者有压力，不要给自己过于那个哎，就是过于沉重。แต่ความหมาย จริง ๆ คืออย่างนี้นะคือขณะที่ทำก็ทำด้วยความไม่เครียด ไม่ใช่ว่าเอาเต็มที่พอไม่ได้ค่อยปล่อยนะหมายถึงว่า ขณะที่ทำก็ก็ไม่ซีเรียสไม่เคร่งเครียด ขณะที่ทำไปด้วย คือ ขณะที่ทำก็ ก็ปล่อยไปในตัว ไม่ใช่แบบเอาถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้จริงค่อยปล่อย其实我们当下做的时候呢，我们就很轻松的、自然来做。在当下做的时候，就不要说，哎，我要等到做好了以后，就心里面有有想要啊，然后等到我做了多少以后，我才能放下这个这一念，不要有这样啊，就是在当下就是轻松这样来做了，嗯，就已经放下了。 อันนี้คือการ คือมันทำ เป็นการทำทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะทำพร้อมๆกันไปเลย คือทำทั้งกายแล้วก็ใจนะพร้อมๆกันนาะก็ก็ฝากไว้ครับ